koye maɓɓe islamiyankoɓe yo ndaare alquran maɓe jii hen koye maɓɓe ko ɗum kadi woni ko goɗɗo gonɗinɗo ma en jii e nder jangɗeli men geɗe kewɗe mana ƴiyal bakat hakkunde seyɗane e adama e joom suudu mum gilɗi jomiraɗo o e maɓɓe e nder jangde men adande maande goo en bismima windere nde nde jangata deftere nde e teyre so en jangi en gayni ma en mbaw wadde ɓeto ƴewde bele en keɓi famde ko janguɗen e mandeji ɓurɗi tengtude ɗi mande goo comcol peewal ngol adama waɗana cimooje tugnorɗe cuptaaɗi e nder alquran firumum e arabore kam e pular bagara suura ɗiɗi aye nogas e jeenayi huwallazi halaga lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila lsamai fa sawwahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli cheyin alimun ko jomiraɗo o tagi kala ko woni e dow leydi ko fof e asmanuji jeeɗiɗi ɗi o waɗi bawɗe makko dow asmanu ko gando fof e mum bagara suura ɗiɗi aya capantati wa is rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi halifatan qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inni a'lamu ma la ta'lamuna nde jomma halfini malaikaji ɗi o wi mami wad gardotoɗo e dow leydi he ɓe mbimo mbele jogorɗa suɓade ardo ko jiɓowo dufowo ƴiƴam e sahamu min ndewatma amin mawnini indema o heɓɓiti o wi so gonga miɗo andi kon ganda miijo e namdal aaye capan tati ɗum firti mbele neɗɗo foti wadde ko bonande hewnde e dow moƴere holno maleykaji ɗi gandirno ɗum bagara suura ɗiɗi aaye capan tati e goo wa allama adama al asma'a kullaha summa aradahum ala al malaikati fa qala an bi'uni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin caggal ɗum o janngini adama inɗe huunde fof o holliti ɗum maleykaji ɗi o wiɓe kabrene kam ɗeɗo inde ɓeɗo so tawi ko on gonɗinɓe nder anniyaji mon ko onon ɓuri himmirde e adama bagara suure ɗiɗi aya capantati ɗiɗi gaalu subhanaka la elmalana illa ma allamtana innaka antal alimul hakimu nden ɓe keɓɓiti ɓe mbimo kanko jomiraɗo bawɗe godanima hay hunde ko min gandi so wona ko gandinɗa min ka gando hunde fof ko suuɗi e ko feñi bagara suure ɗiɗi aya capantati e tati qala ya adamu an bi'ahum bi asma'ihim فلما أنبعهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون جومراد وي إي آدم حبرو بإنددي دي ده آدم حبرو نو بإند دي هاغسي الله هبتي وي بلمي وياني أون mbiɗa anndi sirruuji gila e asmanuuji ɗi haa e leydi ndi mbiɗa anndi kadi ko cuuɗɗon haa e ko peññinɗon bagara suura ɗiɗi aaya capantati e nayi wa is qulna lilmalaa'ikati isjudu li aadama fasajudu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkafirin nde min jamirnoo malaykaaji ɗi yo cujjan adama kamɓe fof ɓe cujji haa heddi iblis on woni caliiɗo holli mawni kinaare on woni e fedde saliɓe tesko e waaju aaya capantati e nayi ko iblis hono seyɗane iɗi fof bakkudinde e nder windere nde woni caliiɗo ɗoftade ɓernde bakkat makko ko yiitaade hoore makko haa ɓurti woni o mawni kini waasde mbo hoolaade addani mbo mawni kinaade so tawii eɗen njiɗi yahde dow asman to eɗen poti jabde ɗoftaade tawa aldaa e mawni kinaare ko ɗum woni yankinaare yankinaare ko geɗal ɓurngal mawnude e nder sartiiji ngurndam bagara suure ɗiɗi aya capantati e joyi wo qulna ya adamu skun anta wa jannata wa kula minha ra'dan haysu shi'tuma wa la taqarraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kadi min bi e adama hot e nuku aljanna he an e jom suduma nguuron nder heen e mbellamma mon kono hoto jetteɗen lekki kiiɗo kiin lekki ko lekki moƴere e bonande so wonaa ɗum ma on jeye e fedde bonɓe bagara suura ɗiɗi aaye capantati e jeegom fa azallahuma cheyɗanu an haa fa akhrajahuma mimma kana fiihi wa qulna ihbidu ba'dukum li ba'din aduwun lakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ila hinin ɓoytani mum seyɗane wurtiɓe hen ɓe memi ko ɓe kaɗano o yaltiniɓe nokku belamma mo ɓe gonno nden min mbiɓe jalte haasideɓe e nder koye mumen ko heddi hen ko hoɗande mon ko e dow leydi miijo e namne aya capantati e jeegom seyɗane wurtiɓe hen so tawi seyɗane naniɓe e jumre holko addani adama kam e joom suudu mum fawede kuugal holko wonno kuugal maɓɓe kadi en jiwande wonde adama bakkudini won yooɓe wonde annabaɓe ɓe bakkudinta bagara suura ɗiɗi aya capantati e jeeɗiɗi fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawabu rahim caggal ɗum adama heɓi konngol ummorade e allah allah jaɓanimo tubabuya makko sabu ko konko woni jurmotoɗo jafotoɗo bagara sura ɗiɗi aya capantati e jeetati qulna hbidu min ha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna min mbiɓe jippoɗeɗo onon fof waktu fof nde nelmi e mon gardotoɗo kala jaɓɗo rewi hen on jarani ko ina hula walla ina faya bagara sura ɗiɗi aya capantati e jeenayi wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabu nnari hum fiya khaliduna kala fof kadi mo jaɓani mandeje nelaɓe amen ɓe e ko min dewni e maɓɓe ko ɓen salibe ma gon yimɓe jeyge ko e nder magge ɓe keddoto ha abada bagara suure ɗiɗi aya capanɗe nayi ya bani israila اذكروا an'amta التي wa عليكم bahdi بهدي أوفي wa وإياي farhabuna e sukabe israel ciftore moƴƴeram e mon so tawi on timmini aadi hakkundam e mon ko am ko mami tenkin ɗum ko min woni kanɗo jertede bagara suure ɗiɗi aya capanɗe nayi e goo wa aminu bima anzaltu musaddigan limamaakum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati shamanan qalilan wa iyaya fattaqun jaban ko tellinmi tengtinde ko bannomi e mon caloɗon wossodirde yamiroore am coggu maygu ko min tan jari hulde tesko aye capanɗe nayi e goo en jii wonde alquran tengtini yamiroore arnonde ko adi tawreta jabura e linjiila ɗaha suura nogas aye temdere e sappo e joyi walaqad ahadna ila adama min qablu fa nasi walam nahid law azman min dokkina yamirore ni adama kono yejjiti min tawi kadi o alana ɗum tinde miijo e namne aye temdere sappo e joyi holko o aaye haalata ɗo wonandema aan ina wayno aadama heɓiino caɗeele e nder dewal mum allah ɗaha suura nogas aaye temedere e sappo e jeegom wa is qulna lilmalaikati sjudu li adama fasajudu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirine nde min mbi maleykaji ɗi cujjane adama kamɓe fof ɓe cujji ha heddi iblis on sali ɗaha sura nogas aya temedere e sappo e jeeɗiɗi faqulna ya adamu inna haha aduwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa nden min mbi adama o ko gañoma an e jom suudu ma nden to ɗe gila o yaltinani on e aljanna he so on ndenaki ma on gon nuskuɓe ɗaha suura nogas aye temdere e sappo e jeetati inna laka allah tajua fiha wala ta'ara sabu ɗum a heydata kadi a ɓolɗata ɗaha suura nogas aye temdere e sappo e jeenayi wa annaka la tasma'u fiha wala tadha a ɗomɗata tenguleki nange leptatama ɗaha sura nogas aye temedere e nogas fa waswasa ilayhi shaydanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ɗon seyɗane dartimbo wimbo e adama beele mi hollatama lekki judde balɗe e moƴƴere laamu ngu bonata mijo e namne aaye temedere e nogas holko woni fayida oɗo aaye hakke hakkille ma holko woni ki lekki gurdam ha abada holko woni ngullaamu ngu samata ha abada mbele ɓe ngurano hen ɗaha suura nogas aaye temedere e nogas e goo fa akala min haa فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورقة الجنة وعصى آدم ربه فغوى nden adama e hawa fof ñaami hen gite mabɓe peeri heddi eɓe moɓo berfetti ledde aljanna de ɗum woni adama lurndima konngol jomum o woni majjuɗo miijo e namne aaye temedere e nogas e goho hol feere adama hebno bele wawa moɓade ha suura terɗe mum falo kerse ɗe ɗaha suura nogas aaye temedere e nogas e ɗiɗi taba'u rabbu'u fataaba alayhi wa hada joom makko suɓimbo caggal ɗum jaɓanimbo tubabuya rutti ɗowimbo ɗaha suura nogas aye temedere e nogas e tati qala biɗa min ha jami'an ba'dukum li ba'din aduwun fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man nattaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa o wii jippoɗee ɗo ɗum ko adama e hawa onon e kala ko waawi jokkaade e mon ma keddo lurndaade hono añodirɓe e koye mumen kono fof nde nelaaɗo ummii e am faade e mon kala dewɗo e mum on majjata kadi nimsata miijo e namne aaye temedere e nogas e tati holko woni dutude dewal manam ɗoftogol laawol allah poocigol ngol hono laawol peewal ɗaha suura nogas aaye temedere e nogas e nayi wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ama kala fof kadi caliiɗo konngulam on ma wuur gacce kadi mamin ɗow e ngumdam to kawral to ɗaha suura nogas aya temdere e nogas joyi qala rabbi lima a ama wa kad kuntu basiran on heddo ina wiya e jomam ko waɗi aɗa addami e gumdam tawi adan maɗiyanno ɗaha suura nogas aya temdere e nogas e jeegom qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika alyawma tunsa nden allah wimbo hay mandeji amen garino e ma haɗani jejiɗɗaɗi ko ɗum waɗi hande jejitaɗa ɗaha sura nogas aya temdere e nogas e jeeɗiɗi wa kazalika najzi man asrafa ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وابقى e dow ɗum mbele min pawaani kuugal e dow on caliiɗo luurndiiɗo jamirooje joomum so goonga ni ko leɓte janngo ɗe ɓuri muusde ɓuri juɗde ɗaha suura noogas aya temedere e nogas e jeetati afalam yahdi lahum kama halakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika layatin auli nuha ɗum yonani ɓe yeru sabu min kalkina pelle kewɗe ko adiɓe e nder ɗi galleji ɗiɓe jahata hande ko ɗum tigi woni teskuyaji hono mandeji wonande joom en hakkillantagal miijo e namne aye temedere e nogas e jeegom ha temedere e nogas e jeetati mbele an e hoorema a yi fayide gondo e kabaru mandeji ɗi ɗaha suura nogas aye temedere e nogas e jeenayi wa lawla kalimatun sabaqat min rabbika la kana lizaman wa ajalun musamman ɗum woni aadi hakkunde ma e jomma on aadi fommata firtotako kadi ko taƴaɗo happu lebte maɓɓe ina mbawno wasde wonde e nder dumunna daɓɓo ɗaha suura nogas aya temedere e capantati fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i leyla fa sabbih nahari la'allaka tarda muñ feewi e ko ɓe kaali kadi tengtina mawnigol makko ko adi nde nange ummoto ko adi nde nge mutata kadi e jamma mawnin bawde makko hono ɓure makko e wattan ñalawma ina gasa keɓa weltare ɗaha suura nogas aye temedere e capan tati e goo wala ta muddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zahrata alhayata adduniya linaftinahum fihi wa rizqun rabbika khayrun wabqa hoto faw gite ma abada e komin dokkata won e ɓeen ina nemoro e dumunna dabbo ko wayno cinkor ɗo e aduna ɗum komin leptirta ɓe ko allah waɗi to aljanna ɓuri moƴƴude te koko dumoto ɗaha suura nogas aya temdere e capantati e ɗiɗi wa amura ahlaka bisalati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibata littaqwa yamir koreji ma njulu tinno hen no feewi min namdaki ma hay batte ko fayti e ngura battane moƴƴe woni ndasari julɓe ɗaha suura nogas ay temedere e capan tati e tati wa qalu la ya'tina bi ayatin min rabbihi awalam taatihim bayyinatu ma fi suhfi lula ɓe mbi holko waɗi o addanani min kawnide jom makko yeru hono alquran hono no bindi gadiɗi ɗi bele gardani noon e mabɓe tesko aye temdere e capantati e tati e jiiɗo kadi maande teeŋtunde maantiniinde e nder defte jamirooje gadane ɗe hono tawreta jabuura kam e linjiila eɗen mbaawi ndaarde ɗe so en ngayni e alquran ɗaha suura nogas aaya temdere e capantati e nayi wa law ana ahlakna hum bi azabin من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى so tawi no min kalkirino ɓe lebte ko adi e dow kuddi ko adi muhammadu nden maɓe mbiyanno e joomi amen holko waɗi a neldani amen nelaaɗo so ɗum waɗiino maamin ndewanno e tindinooje maa ko adii nde amin kersine nde amin bedde e koyeere tesko aaye teemdere capantati e nayi waasde rewde jabde ɗoftaade maandeeji allah ɗi ina waɗa en hoyɓe hersuɓe ɗaha suura noogas aya temedere e capantati e joyi qul kullun mutrabbasun fatrabbasu fasata'lamuna man ashabu siradi sawiyi wa man ihtada wi moni fof ina fatti ɗum noon patte ma on ngandu joni yimɓe wonɓe e lawol poccigol e ɓen ɗo waɓe e moƴƴere miijo e namne aaye temdere e capantati e joyi ɗo en jii nafoore laawol peewal poccingol hono foti wadde faayiida ɓure islamiyankoɓe ina njuula laabi sappo e jeeɗiɗi e nder ñalawma mbele ɓe ñaago allah yo holluɓe laawol peewal poccingol suura goo aya jeegom ko woni ngol laawol peewal araf suura jeɗiɗi aya nogas e tati qaala rabbana zallamna anfusana wa in lam taafir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirina adama e hawa keɓɓiti mbi joomi amen min tooñi ko koye amen so tawi a yaafaaki min walla a tellinaani yurmeende ma e amen koye nuskuɓe min jeyete araf suura jeeɗiɗi aya nogas e nayi qala ihbidu ba'dukum li ba'din aduwun walakum fil ardi mustaqarun wa mataa'un ilahiinin allah wi'i jippode ma on ngon añindirɓe e koye mumen mami waɗ happu e ngurdam mon e dow leydi he gila e nema mum haa e fof mum araf suura jeeɗiɗi aya nogas e joyi qaala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna allah wi kadi ko ɗon nguroton ko ɗo kadi mayoton ɗo kadi min jaltinta on araf sura jeɗiɗi aya nogas e jeegom ya bani adama kad anzalna alaykum libasan yuwari saw'atikum warishan wa libasu taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yazakkaruna e ɓiɓɓe adama min tellinani on comci koɗon cuuroro wondude e cuɗari kono comcol moƴƴol ngol woni njuulu hadde bone ɗum ko maande e bawɗe allah nde ɓe poti wattorde siftorde miijo e naamne a nogas e tati ha nogas e jeegom hol feere hakkille mo allah rokkunoɓe mbele ɓe mbasa majjude ɓe njaha aljanna yurmeende makko mbele ina tawe e nder ayeji ɗi golle moƴƴe bawde nawde ɓe aljanna to gaa yurmede allah nde tan holmo alquran wi yurmede allah sura sappo e jeenayi aya nogas e goo o wi ɗum waɗi aɗum weɓirimi jomma wi ma en mbaɗoymbo maande wonande yimɓe ɓe yurmede e maɓɓe jokkodiral e men ko hunde fiɓande tesko e namde en jii wonde allah jaɓani feere nde adama jogino bele suura kerse mum waktu mo ƴetti berfetti o wi omo moɓoro sabu ko ɓoliɗo allah e hoore mum fewni comci bele suura kerse maɓɓe ɗum noon wonande ma aan holko woni comcol peewal alimran sura tati aya temedere e capanɗe jeetati e nayi fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bilbayyinati wa zuburi walkitabilmuniri so ɓe payima penowo an muhammadu e gonga ɓe nelaɓe adunoɓe ina gardi e findeji labdi mandeji baɗɗi mana dalullaji deftere yaynotonde nde kañumen fof pawanoma fenande ko ɓe gadduno fof e findeji mum jaggira fenande ayeje tengtude e nder tawreta comcol peewal ngol adama waɗana lasli sura tati aye goo baajol leydi ɓurno kullon ladde kon allah jomiraɗo waɗno kon fof ƴoƴde ngol wi debbo ko goonga tigi ko allah wi woto on ñaame teɓɓitte leɗɗe ngesa ba fof aye ɗiɗi debbo o jaabi wi bajol ngol amin mbawi ñamde te ɓitte leɗɗe gesa ba fof aya tati so wona te ɓitte lekki gonki e hakkunde mabbaki allah wi woto ñaame hen woto meme hen woto on mayde aya nayi tan bajol ngol wi debbo o muk on mayata aya joyi kono allah ina andi nde ñamɗon hen fof ma gite mon pertu mbayonno allah ni gandon ko moƴƴi gandon ko boni tesko waaju e namne aya goo haa joyi ɗo en jii no seyɗani jarburino jom suudu adama haa fawi ɗum bakkat mbele laato allah allah ko keɓɗo hoore mum kadi hay batte koɗamini e neɗɗo omo jogiti e hoore makko kala ko yiɗi ko ɗum woni ko jom suudu adama ndartatno o yiɗano ɗaminade huunde fof e allah kadi heɓde ko foti heɓde ko e jungo mum o yinno ko fewjande fof e mum hore makko kala ko woni muuyo makko o heɓana ɗum hoore makko o yiɗano loritade e allah beele o heɓa gandal o yinno ko heɓde ngal tawa kadi ko kanko rokki ngal hoore makko ƴiyal haqiiqa on jariba o bakkat wonno ko mbele o wasa yowitade e allah o heɓa hoore makko fenande wonde nde seyɗane wonno e hakkille adama kam e joom suudu mum ko wonde allah haɗiɓe hunde e moƴƴere ko woni gonga ko allah rokki en kala moƴƴere nde jinnoɗen e jiɗa hay batte goɗɗum ko ɓuri ko allah rokki en ko kono seyɗani ina jaribo en beele jogonoɗen miijo wongo mbele aɗa miijo wonde allah ina hadma hunde moƴƴere so tawi ina woodi ɗum noon ma ya bakku duniya mbele keɓana ɗum hoorema tawa a fadani haa o rokkuma so tawi ko hunde nde o yiɗi keɓa o aayi wi ko so tawi a ñaami e kiileki ma andu ko moƴƴi e ko boni bonande alanano adama e jom suudu mum bonande wodnonde tan ko luural hakkunde seyɗane e allah ko hono ni wonno wonande neɗɗo seyɗane yinno ko waade no allah ni ɗum noon o habti kadi o bakkodini ko bakkat makko idi fof e aduna aye jeegom debbo o yi lekkiki ina weli ñamde ina yoodi e gite ina uddita hakkille o fetti hen teɓitere wootere o ñaami o rokki hen gorko makko gondunoɗo e makko onne ñaami hen aya jeeɗiɗi gite maɓɓe perti kamɓe ɗiɗo kala ɓe tini ko ɓe ɓalli mehi ɓe cañi berem lefi ƴiwi ɓe kadditi ɗum aye jeetati hedde kikiiɗe nde debbo o e gorko o nani teppe allah jomiraɗo e nder ngesa fahe ɓe dogi ɓe cuuɗoyi allah jomiraɗo e nder leɗɗe gesa he aye jeenayi tan allah jomiraɗo noddi gorko o wi ɗum holto gonɗa aya sappo gorko o wi mi nani teppe ma e nder gesa he kulmi waɗi noon komi ɓandu meeru dogmi cuuɗoyimi aya sappo e goo allah jomiraɗo o wimo mo andinma ka ɓandu meru beta a ñaami e lekki ki kanno mami ki miijo e namne aye jeeɗiɗi ha sappo e goo adama e jom suudu mum tini ko ɓoliɓe kadi ɓe kersi caggal nde ɓe bakkudini sababu ɓe ñaami e lekki ɓe kaɗano feere maɓɓe wonno ko ƴettude berfetti mbele ɓe cuura terɗe maɓɓe falo kerse maɓɓe kono ɗum nafaani sabu ittaani haa jooni ko ɓe ɓoliiɓe kadi ɓe cuuɗi allah haa allah noddi ɓe feere maɓɓe ɓe natano ko feere allah nde tan safranno kersa maɓɓe ma en joyi nden feere e ko fayi arde suura tati aaye sappo e ɗiɗi gorko o jaabimo wi'i debbo mo dokkuɗami o ko on rokkimi e lekki he ñaami suura tati aaye sappo e tati allah jomiraɗo wi debbo o holko mbaɗanta ɗum debbo o jaabi ko bajol ngol funtimi ñami hen miijo e namne aya sappo e ɗiɗi ha sappo e tati ɗo adama yobti jom suudu mum bakkat mum kadi jom suudu o yobti takki bajol leydi ngol bakar mum aya sappo e nayi allah jomiraɗo wi bajol leydigol ɓayri a waɗi ɗum ma a huɗe e hakkunde jawdi ndi fof e kullol ladde kon fof ma a wattu yaarude reedu ma a wattu ñamde pundi leydi ñande fof e ngurdam ma ay sappo e joyi mami wad ngangu hakkunde ma e debbo hakkunde iwdi ma e iwdi makko ma iwdi makko moññu hoore ma ma iwdi ma soppu teppere makko suura tati aya sappo e jeegom o wi debbo o mami tisnu tampere reedu ma ma jibingol ma muusu no feewi kayne ma gilli ma kuccu e gorko ma kono ma o halfe sura tati aya sappo e jeeɗiɗi o wi'i adama ɓayre a heɗima debbo ma a ñaami e lekki ki kanno mami ki leydi ndi ma huɗe sabu ma ko e lorla ittata e mayri ko ñamɗa ñande fof e gurdam ma a sappo e jeetati mandi fuɗane e balamaji ma a ñaam puɗi gese sura tati a e sappo e jeenayyi ko e warñede ma dañata ko ñamɗa ha duttuɗa e leydi ndi gumiɗa ndi ɓayri ko a pundi duttuɗa kadi e pundi tesko aaye sappo e nayi haa sappo e jeenayi baajol ngol aadama e jom suudu mum kamɓe fof kuugal fawaama e dow maɓɓe suura tati aaye noogas aadama hono gorko o inniri jom suudu mum hawa ngati ko yumma mum innama aade en fof tesko e waaju aaye nogas ɗon tan adama rokki jom suudu mum inde o wimbo hawa ɗum woni gurɗo walla gurdam tawde ko konko woni yumma aada en enen fof e seerde ɓalli guri ittata ko en iwdi ngootiri jiknaaɓe men ko aadama e hawa ndaaren linjiila golle suura sappo e jeeɗiɗi aaye nogas e jeegom suura tati aaye nogas e goo allah joomiraaɗo waɗani adama e debbo mum comci nguru ɓorni ɗumen tesko aye nogas e gowu jomiraɗo allah fewni comci guri kullon wonande neɗɗo e jom suudu mum kadi o holtinir ɗum hono ni eɗen ciftore ni e nder aye jeeɗiɗi ha jeetati peeje aadama e hawa joginoo mbele cuura terɗe mumen tawi peeje mumen nafaani gollal allah ɓuri gollal men moƴƴude ɗo en njiyi no ɓe dartirtunoo suurde terɗe maɓɓe so tawi neɗɗo ina dañi haajo e huunde walla dañi ko caɗeele ha tengti e hunde ɓurde gandal mum wawata waɗande ɗum hoore makko ko allah tan wawi safrude caɗele makko kadi o newna haaju makko en ji kadi ɗo allah ina jokki e yidde neɗɗo gonga ni adama e hawa fof bakkudini hande allah ina jokki e yiddeɓe kadi omo jokka e newnande ɓe yidde maɓɓe suura tati aya nogas ɗiɗi allah jomiraɗo wi'i joni noon neɗɗo watino goto e men ni andude moƴƴere e bonande kaɗen mo fortude jungo makko bele omo wasa fettude e lekki gurdam ne he o ñama o wuura ha abada sura tati aya nogas e tati ko ɗum waɗi allah jomiraɗo riwimo e gesa eden bele o rema leydi ndi ummidi aya nogas e nayi ko ni woni o riddimo e gesa he allah jomiraɗo waɗi e funnage mabba serumbeña en wondude silama jeygol jilotoka noon o haɗiri laawol lekki ngurndam reweede uddirka yewtere men e ɗowgol lasli suura tati aya nogas e goo allah rokki adama maande hono no rokkiri e nder suura jeeɗiɗi aya e nogas e jeegom alquran ɗo en jiino allah salori peeje adama ɗe jogii eno suurde terɗe mum hono ƴettude berfetti ƴiwi nde o addanimo feere makko hono fewjude comcol nguru allah jaɓata ɗaldude neɗɗo e peeje mum waktu mo neɗɗo woni e caɗeele ɗum noon e nder suura jeeɗiɗi aynogase jeegom alquran allah ñawndi safrii caɗeele kerse neɗɗo ɗe o suurdi ɗum comcol peewal maa o safru caɗeele fof diwtude gandal neɗɗo gila e bakkat haa e kerse mum o suurdade comcol peewal holko woni comcol peewal wonandema aan e oo sahaa aɗum ɗeɓi anaade kono ma en jii ɗum e ko fayi arde ko adi nde eɗen jalta e nde yewtere miijoro e nder heen hono dani ndeyano ha haa adama bakkudini ɓologol makko woni caɗeele e gurdam makko neɗɗagal makko ɗum woni kerse wonandembo omo yinno surdeede nguru kullel mbele haɗanambo kerse ko yeera kono adama ina jogii hannde kerse diwtude gandal e bakkat mum o omo darii yeeso allah omo heewti gacce allah yii bakkat adama o ɗum waɗi kerse ɗo makko mbele ɓuraano o heɓa suuroraade comcol peewal ngol taw mbo waasa heɓde gacce e yeeso allah mbele ɓurano yodde so tawi comcol peewal heɓi surdude gacce adama jomiraɗo ma yiyanno e makko neɗɗo timmuɗo kadi jaafaɗo ɓuri ko yiyata e makko neɗɗo puntaɗo komtaɗo ha bakkudini holno allah yiratma e miijo ma an mbele o yiranma ko pocciɗo jafaɗo walla ko neɗɗo komtaɗo ha bakudini caggal nde janguɗen mande adanere en jii bawɗe jomumen waɗani adama e jom suudu mum hawa joni eɗen natana mande ɗiɗi ɓere nuhu e lanaka